Nga Allahu subhanahu wa taala, ndërsa salavatet, selamet, lavdërimet, bekimet, paqja qofshin mbi Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata muslimanë që mundohen të shkojnë pas rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, sikur që ju kemi lajmëruar për ligjëratën e sonshme, për tribunën e sonshme, inshallah taala do të mundohemi të flasim rreth temës Bëhu njeri i hajrit. E kjo temë nuk është e zgjedhur rrastisht, është zgjedhur domethënë me të vetmin qëllim se në Ramazan kjo gjë na mundësohet shumë lehtë ta bëjmë. Në Ramazan kur e dimë se secili prej neve, unë tash nëse e bëj një anketë, me siguri secili prej neve thotë unë ndihem më mirë sot sesa para një jave, sesa para dy jave, sesa para Ramazanit. E tash duhet me bo çmos ne për me e rujt kë për me e rujt kët hajrin të cilin e kemi fitu gjatë këtyre ditëve e mos ta hudhim poshtë sikurse s'jemi lodh hiç për të prandaj të mundohemi le ta rujm kët hajr unë nuk do të marr domethon pjesën teme do t'ia fali hoxhës Muslimit e inshallah teala ai do t'ju kënaq me fjalët e tij une për kët temë do të kisha thon vetëm secilit musliman mundohu edhe bëhu njeri i hajrit Bahu sikurse uji. Ulemat për ujin kur kanë fol, veç një prej krijesave të Allahut, ndërsa Allahu, krijesat e Allahut janë të shumta. Për ujin kur themi bahu i hajrit sikurse uji, për shembull, me u bo i gjerë në gjoks, me u bo i gjerë në horizont, Uji, uji nuk zgjedh se ku zbret, uji zgjedh, zbret te mbreti edhe zbret te fukaraja, nuk ban dallim mes atyre, edhe ti banu sikurse uji, bahu i butë edhe i lehtë sikurse uji, uji hyn në çdo enë, pa marrë parasysh a janë enë të reja, a janë enë të porcelanit, a janë enë të xhamit, Hyn në ato, përzihet me gjithçka por prap mbetet ujë, nuk e humb formulën e saj. Edhe ti, përzihu me njerëz, rri me njerëz, mësoji njerëzit, bjeri njerëzit ka veti, bjeri njerëzit te dini i Allahut subhanahu wa ta'ala, mirëpo ti mos u mashtro mas atyre nëse ata kanë ndonjë gabim. Gjithashtu, bëhu i pastër sikur uji. Sikurse e dimë, deti, uji i detit është i pastër dhe i pastron të tjerët. Nëse ti mundohesh me e turbullu ujin e detit, është e vërtetë, ndoshta e ban, si ta gjush një gur të madh, mirëpo pas disa çasteve ajo vjen në pozitën sikur që e ka pas më herët, kryesore edhe ti banu kështu, mos lejo me të turbullu kush të muje, por vazhdo në rrugën tande dhe i sigurt në të, sepse je me përkrahjen e Allahut në atë rrugë. Gjithashtu bëhu i urtë si uji. Gjeja vendin vetes tënde. A ki pa ujë, kur bëhet nxehtë, niset përpjetë. Shkon, avullohet edhe shkon në qiell. Pastaj kur t'i përshtatet koha, prapë zbret poshtë. Domethënë, bëhet i urtë, ia gjen vendin vetvetes. Gjithashtu duhet me u bo i durushëm sikurse uji. Thojnë dijetarët a i ke pa dallgët e detit qysh presin nja mas nja. Do nja pret me ditë, do nja pret me javë, do nja pret edhe ndoshta me shekuj, edhe kështu secila vjen kanjëher i mshon breg detit. Bam, bam, a ama pret ai, bam ka kush me ditë pikë ora tu prit, edhe ti bahu sabërli sikurse uji. Gjithashtu bëhu i dashur sikur se uji, sikur që e dojnë ujin gjethet e mëngjesit, sikur që e dojnë të gjithë njerëzit ujin kur e kanë pranë vete, edhe ti bëhu i dashur tek njerëzit, edhe bëhu modest sikur se uji. Uji ishte nalt mbi të gjithë, më i madh se të gjithë, po hyn në thellësitë e tokës, edhe nuk e ka gajle pse thotë deri dje isha mbi tokë e tash ndër tokë. Edhe ti mos u mërzit se dje je kon i madh, sot je i mesëm apo je i vogël, Shkurt po e përfundoj fjalën time, Bahu njeri i hajrit, bahu sikurse uji. Me kaq unë e përfundoj dhe po ia lë fjalën Hoxhës Selimit, Allahu e shpërbleftë për fjalët që do t'i thotë. Ju lus për durim, sidomos edhe te gratë i lus për heshtje, për qetësi, që të përfitojmë sa më shumë prej fjalëve që do t'i dëgjojmë në vazhdim. Allahu ju shpërbleftë. Për juve, pra për neve, ka thënë Pejgamberi sallallahu alejhi u sellam, Ai që ka me e majtë fenë e tij në qatë kohë, e ka sevapin sa të pesëdhjetë sehabeve. I kanë thonë, Ja Resulallah, pesëdhjetë sehabeve të kohës vet a? Jo, jo, sa pesëdhjetë sehabeve t'juj sot. Si ajri kërhin kërhet e shkon pse ashtu do thot gjith kush ja ka pa hajrin sallallahu alejhi o selam ishalla edhe neve na i sheh hajrin gjith kush mas pari ishalla na i sheh hajrin tan prindët tan ja u pashin hajrin e juj prindët e juj mas pari inshalla pastaj ja u shohin hajrin e juj grat e juja e motrat e juj e vllaznit e juj e evlatët e juj Dje jemi kanë në një qytet njëqind e katërdhjetë kilometra prej Curihit po më duket veç se po hi po hi thellë thellë thellë ku po shkojmë sot po vijmë këne nat katundë nat katundë nat katundë del këne del anej ku po shkojmë ja rabbi. Tash po e vërtetoj se po shkojmë në një vend ku i shohim disa ftyra të cilët i bien sexhde Allahut xhelle xhelalu. Disa ftyra te cilat ka thanë pejgamberi juj masi ti çoni salavat një herë më së pari Allahume salli ala sejidina ve nebina Muhammed ditën e kiametit kanë me qenë te ulur në kolltuqe në karrika të dritës, të nurit Të përthakuar me nur. Kur të gjithë do t' mërziten, ata do t' knaqen, kur të gjithë do të pikëllohen, ata do të jenë të lumtur. I kanë thanë Pejgamberit tonë Muhammed Mustafas, alejhi s-salatu was-selam, Sifhum lena ja Resulallah, le'allena nuhibbuhum. Na cilëso për ta, na kallzo për ta edhe ma shumë edhe ma shumë që t'i dojmë edhe ma shumë ata ja Resulallah, ka thonë ata janë do vllazen që janë vllaznue e janë bashkue pa u kon mes vedi akraba. Unë asnjonin prej juve akraba s'e kam. E në tjetrën anë Allahu xhelle xhelaluhu i thotë robit, o robi jem, thuje atë fjalën që e thëshe në dynja, La ilahe illallah, robi thotë, ja Rabbi, gjithë këto gjunahe në këto dosje po i shoh, çka bon fjala la ilahe illallah, thotë, o robi jem, kjo fjalë për të cilën e kam krijue gjithësinë, për këtë fjalën la ilahe illallah, qite n'peshojë para madhnisë t'tij, Krejt krijesat ja Rabbi e bëjnë ketë fjalë unë po e dua ni unë po e dua ni dhikër unë po e dua ni zikër me e përmend me të përmend ty që s'e bon kush me qatë zikër po du me me të përmend ty e ja Rabbi që të jetë mes meje dhe teje ja Musa i thotë fjala la ilahe illallah fjala la ilahe illallah I peshon krejt qiellnat edhe krejt tokën. Prandej Muhamed Mustafaja sallallahu alejhi wa sallam na ka thonë hadithin që prej nuk është i panjoftën për juve se keni fatin e mirë e kemi populli jan i Ballkanit tash me hoxhallarë të mirë inshallahu teala Allah ja u nderoftë hoxhën e juj edhe juve ju nderoftë po juve ju nderoftë edhe ma shumë se ju po i mani xhamiat ju po na mani neve ju po na i ndërtoni xhamiat ju ju groshin e juj krejt krejt krejt për popullin tonë ju po e boni Allahi mos ja u lejoft juve kurr groshi juj në haram mos raft kurr ja rabi veç raft aty ku Allahu është razi prandej pejgamberi Muhamed sallallahu alejhi u sellem ka thanë me fjalën la ilahe ilallah është çelësi i xhenetit Ai që thotë këtë fjalë La ilahe illallah prej zemres edhe prej gjuhës deklarohet para madhnisë së Allahut xhelle xhelaluhu, Allahi atij insani ka me ia ba haram xhehnemin. Allahi na i baftë haram xhehnemin ja Rabbi. Elhamdulilah. Të nderuar vëllezër! Jemi në dhjetë ditët e fundit të këtij muaji të madh dhe po shkon. Ata insanë që e kanë prit këtë muaj të mirë, na po thojmë shumë herë për muajin Ramazan mysafir i shtrenjtë, Në dynja për bazën materiale kush asht mysafiri shtrenjt ai që të vjen kur të të vjen te shpija gajbët me lëngje rroba për evladin gjepekin e kerrit makinës e ka mush për ty çka mos ti atij i bëjsh sajgi e i bëjsh shum respekt e nderim pa dyshim se po pse ai ka meritue çka stë ka dhanë çka s'të ka pru n'atë makinë ti i thuash o far mysafiri apet hajde ti. Ta ka hjeshue shpien Ama shpien e dynjas ta ka hjeshue Po ky Ramazani qka na ka hjeshu neve Njëher numer nji Në fillim të Ramazanit hoxha ju ka kallzu edhe çdo hoxhë e kallzon atë mesele apo atë këshillë Çilen dyert e xhenetit Mshilen dyert e xhehnemit Shejtantë në pranga. Ku pe dimë që shejton, ndoshta janë të lshum plot, ata ka plot të lshum janë, po një numër s'kanë ndikim, efekt, qe s'un po na nalin mos me ardhë, po vijnë. S'ka, s'ka ndikim në Ramazan. Shpija e Ramazanit e Ramazanlijës po ndryshohet, po bëhet një shpi tjetër shpija jote, me lexim të Kur'anit, me pesë vakte në vaktet e veta, po thotë Resulullahi sallallahu alejhi o selam, shpija e muslimanit ku lexohet Kur'an, ja vetë lexon, ja dikush vjen e i lexon lillahi ta'ala, ose tash në internetin e kini të mbushur me Kur'an të lexuesve ma të mëdhenj t'dynjas Allahi që ka fal aty në ta i kini lexohet Kur'an shtëpiat e muslimanëve ku lexohet Kur'ani bëhet tesbih Allahu agjërohet Ramazani respektohet prindi edukohet evladi prej atyne shpijave po dilka po thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam po dilka ni dritë e cila po i ndriçojka dhe po reflekton ta Po reflekton ka te populli i qiellit. Kush jan populli i qiellit? Melaçët. Kurani i muslimanit prej shpis po e ndriçon popullin edhe po reflekton te populli i qiellit. Subhaneke ja Rabb. E Allah i paska fal ni grup melaçe që lodrojn nëpër tok. Ka mos. Çka bëjnë ato, e lypin ni mexhlis qështu si t'jujin, si tonin sonte. Ku po lexuo Kur'ani, ku po këshillohet me Kur'an, ku po rrimë dhe po ndëgjojmë pa u njoftë me përmes Kur'anit, ku po e dojmë njëni tjetrin po mundohemi me e dashtë, se nuk jemi ni race, as nuk jemi ni face, as nuk jemi ni ngjyre, as nuk jemi ni gjuhe, çka na ka bashkue neve, Kur'ani yt prej tokës, po thotë Resulullahi sallallahu alejhi ve sellem, sikur që e ndriçon tokën yjtë e qiellit, yllëzit e qiellit kur është nata e kthjelltë. Subhaneke ya Rabb. O vllazën, në Ramazan prodhoni, prodhoni, çka me prodhu? Dashuri. Prodhon dashuri ndaj Allahut xhelle xhelaluh. Ka thënë pejgamberi yt edhe jem, kush ja jep një iftar dikujt e ka sevapin sikur me agjërua. E çfarë efekti ka agjërimi? E ka efektin agjërimi që nëse bën dua i kthen duart ka qielli me ba dua i bëhet duaja kabul deri të bëje iftar. Subhaneke ja Rabbi. Subhanallah. Krejt sendet në hajër qenkan boni o insan prandaj o vlla musliman o vlla musliman Allah ju baft bashk mua dhe ty në xhenet ja rabi sa sikur ti nuk janë tash këtu sa shok i ki ti që i njohish që janë musliman s'ju them me qufar e nuk janë me ty këtu sa njeri plak është Që i ka bo shtatëdhjetë vjet hala nuk o lagë për Allah asnjë abdes në dynja. Cila gjymtyrë, cila organ ka me i ndriçu atij ditën e Kijametit? Pejgamberi po thotë, ata që e marrin abdes në dynja, fytyrat e tyne nga sexhda dhe abdesi që kanë marrë, Edhe organet të cilat janë lag për Allah do të ndriçojnë si neoni, kjo neoni ditën e kijametit. Ai shoku yt që s'ka marrë abdes, çka je të bo ti për ta? Ai vllai yt që e ngjohish ti, ka ra në dalalet, a pi Kosovës, a pi Bosnës, a pi Maqedonisë, apo Preshevës, a së Shqipërisë, ai ka apo pi Turkisë, apo pi Arabijës, pë e ngjohish? Ka ranë dalalet në rrugën e dalaletit, çdo njeri gabon, edhe na kemi gabu edhe prap gabojm. Çka ke bo ti për ta? Me e pa në lumë tu u myt, oo, s'po di not, çka bojsh për ta? Na muslimantë thojm, na muslimantë, s'po thom na shqiptarët, po na muslimantë thojm, dushmanit të keqen mos ja pash. Na dushmanit s'ja dëshirojm të keqen. A kemi na qejf gjermant me i djeg azabi i xhehnemit? Ja. Allahu i bëftë musliman. A kemi qef na m'u djeg në zjarm xhehnemit zvicrant, austriant? Jo. Allah i bëftë musliman me ra n'xhenet. Para 4-5 ditëve, sot është e hanë, nesër, nesër një javë e martë ishta, isha në Buks, të Lihtenshtajnit te kryeprifti i tyne, i cili vitin e kaluar vllaznive tanë ja ka lshu sallën sportive të kishës me e falë namazin e Bajramit. Unë e kam ndëgjue këtë lajm, e kom ba nijet prej vitit të kaluar si vjet e kom pru një dhuratë Kosovën në Kristale të Trepçës, e kom bo zjaret. Kurse masnesër ni javë, e mërkure e kam bo gjithashtu priftin e Locarnës, Lugano poshtë ka Italia, në moshën tetëdhjetë e dy vjeçare. E kam bo zijaret edhe si kam thanë vjet na e ka lshu se vjet e kemi çelë ni xhami poshtë, Në Lugano që s'ka pas xhami për neve kemi pas arabët e kanë pas një xhami tash edhe na kemi një aty domethënë vllaznia jonë e na e ka lëshu ai sallonin e kishës sportive sallonin sportiv të kishës sallën sportive për me bo iftar e taravi e e e aksham edhe autoparkingun plus Se këtu ma ma nderim i madh autoparkingu ishtë në Zvicër, se atje shumë makina ku mu parkua mesele e madhe. Edhe ai e ka bo këtë nderim, edhe atij ja kam pru një dhuratë, e kam shkua dje një javë, nesër një javë llok e, në Buks, e mas nesër një javë jam kanë në Locarno te prifti i tyne në Ticino, po i thonë atij vendit, Ticino po i thonë asaj atij kantonit. La nuferriku bejne ahadin min rusulihi, Nuk i ndajmë na pejgamberët. Këto dy ajetet që duhet me i lexu para se me ra në gjumë ju, dy ajetet e fundit prej Surës El Bekare, për me ju mbrojtë për gjithë natën prej sherrit të shejtanit, sihirbazëve, fallxhive e dreqnive të natës. Jo, thash, ti je si në vend babës tem, tetëdhjetë e tre vjeçar. Imami me ardh, ata imam po i thejnë hoxhës. Imami me ardh prej Kosovës, me m'ba vizitë mua. Ku e di çka më thoi ky bene, bene, një send italisht, unë s'marsha vesh bene, bene. Ku me ditë, kryesore ai përkthysi, më bante një përkthim mua, çka dinte. Kur u çuam me dalë një orë nejtëm me ta, më ka puth në dy faqe, Në lule ball. Të enjten të nesërmen e ka agjërue ditën e enjte, i ka lexue dhjetë faqe të Kur'anit edhe i ka bo vizitë në spital dhjetë pleq. E i ka thonë atij përkthyesit që kam shkue me to se telefonin e tij e ka pas, ka thonë kur të bojnë iftar ju kur bani të ha darkë. O musliman, na nuk ja dojmë të keqen kujt. Mirë po ka ra në ymetin Muhammed një telashe La'ana Allahu men ejkadhaha Allahu e mallkoft kush e çon pi gjumit. Qysh e çojsh fitnën pi gjumit? Që ta çojsh e thuash një fjalë pa lidhje, e bësh bërbat krejt këtë mexhlis. E ke bën një ambëlsinë të madhe, merr një grusht kryp, s'po të sheh nëna gruaja, Po thot një fjalë arabe shumë e urtë, shumë e mirë është. Na jena shërbyer me fjalët e arabëve për arsye se atje na ka ra për hise me i bën shkollat. Emal el marufa urmiha fil bahr. Bëne një të mirë dhe gjuje në deti. A hupën? Si ta bënsh një të mirë, atë hupën a? Asesi. Prandej na jemi qata që jemi qëtu sonte. Unë juve me ju pyet, edhe po ju pyeti, nëse ju prej qituhit ku po shoh ty o mjekrrsh, prej qituhit e deri te ai i vogli atje, nëse ju nuk e ndihmoni dinin e Allahut me fjalë, me propagandë, me dashuri, materialisht, moralisht, fizikisht, në mënyrë kulturore, edukative, arsimore, me libër, nëse ju nuk e kontriboni dinin e Allahut, a po mani i ymyt kush veç jush? Halla pjan, kush veç jush? A po ta merr mendja? Ja. Kush veç teje, Dibran? Doktor. Një sahabi, një shok i Resulullahit ka qenë në kohë të Hazreti Ymerit radiallahu anhu. Po e bën një dua. Edhe po thot. Allahumma ij'alni min al-aqilla. O Zot, m'ban pi atyne që janë pak. Dua pa lidhje. E nin Hazreti Umeri, radiallahu anhu, e ti, shka je tu thonë, e të, e të menua ja. Po thonë, o Zot, më bënë, prej atyne që janë pak. Këtë dua s'e ka bo pejgamberi, shka je tu bo ti. Hazreti Umeri, Hazreti Umeri u kon burrë kreshnik, po dhe modest, sikur ky uji që e përmendi hoxha. Ujin e dojnë krejt Edhe na e dojmë në pikë të Ramazanit Edhe në iftar Ai po thotë kështu o Zot më bon prej atyne që janë pak Edhe e qortoi Hazreti Ymeri shka je tu bo ej kështu s'ka bo dua pejgamberi O Emirul Mu'minin ka thënë O urdhër, o udhëheqësi i muslimanëve, i besimtarëve, Allahu në Kur'an na ka përmend ajetin kur'anor, është një propagandë, u kanë, u kanë një problem mes, në mes dy personave në kohë të Hazreti Davudit e të Sulejmanit. Keni ndëgjua, ishallah hoxha një natë ju spjegon, që njoni ka pas Nëntëdhjetë e nëntë dele njoni ka pas ni dele e kan ardh para pejgamberit mu gjykua ai ka qe kaq un kam qe kaq edhe qato që e ka të fundit po du me ja marr mi bo krejt për veti njëqind kjo histori e gjat ësht po un spo du me hi në kët loj po du me ju thon juve aty po lypët ni gjykatës i cili të cilit na i fle zemra te ai Ama ai gjykatës që jon i drejt edhe musliman e Allahu ata i ka përmend në Kur'an illa ledhine amenu wa amilus salihati wa kalilun ma hum ata jan të cilët kan besu në Allahun xhelle xhelaluhu dhe kan punu punë të mira, Kur'ani po thot, edhe jan pak. I falin gjynahet. Pra, namazi i fal do gjynahe, xhumaja i fal do gjynahe, ramazani i fal do gjynahe. Cili mysafir të vjen në dynja ty më kallxo me ti fal gjynahet? Asnjë. Bile edhe një të vjen t'shtin n'gjynah. Po do të thon në se me të këshillu një fjalë të mirë, hajde dalim me pim ka një thot, në qafë teme. Këtu dalshin gurbetçit, unë i di se në gurbet këtu unë vi para para 30 vjetëve kam fillu përpara me ardh, se kemi pas vllaznit nëpër gurbet. Këtu thojshin përpara në Gjermani, në Hamburg jem kon, e ka Düsseldorfi, në në ato vende, I familjes haxhilerëve, hoxhallarëve, i rrugës Zotit, ka ardh me u prish. Dikush shumë u prish në gurbet. Dikush i ka hup evlatë në gurbet. Dikush e ka hup gruan në gurbet. Dikush e ka hup burrin në gurbet. Dikush i ka hup prindët në gurbet. Gurbeti qështu ka qenë. Mir po ishalla ju i mledhni mend e ishalla i mledhni evlat kshyrni mir evlat jo veç me shku n supermarket market n Migros e n Aldi e n CA veç me ja mush kolicat kaq të mdhaja sa kjo s'po din qysh me dal pi deres e s'ka kerr qe i barën dola një ditë me një vlla prej atje te na kne në pjesen e Gjermanisë me ble Sa me ble, se ma lirë te këne, aty në ngatë kufini. Sa me ble, s'po din qysh mu këthyje, o subhan Allah. Masha Allah ti që po i këqyri evladin, masha Allah veç mbaje. Këqyrjau tërbijen vonja, këqyrjau tërbijen edukatën vonja. Atin që ti pi ushqen edhe s'po të respektojnë. Pi sho babën, baba po ankohët këtu prej evladve, po vine po na tregojn. Nëna po ankohët prej evladve, Vllai po ankohet prej motrës, motra po ankohet prej vllaut, të gjitha këto probleme janë. Po nuk janë tash vetëm në gurbet nëpër Europë, në gurbet të jashtëm. Tash të gjitha gjërat, këto probleme i keni edhe në vatanin prej ku ka keni ardhë. Edhe aty të njëjtat gjona. Po pse? Se po na bën tërbije një shejtan që e kena vu në krye të sobës edhe veç e kqyrim kështu njëzet e katër orë. Aty mrenda osht dreqi Përpara hoxhallarët pleq i kanë thonë televizorit Shejtoni hini n'shpi E ma heret ma heret juve pleqve p'ju kallzoj Nenja jeme nona e nënës time Në 67 Daja jem e ka marrë nënën e vet në Beograd Këta kurrë s'e kam kallzu e sonte sefte. I ka ra rendi qëtu me e qelë qëtë fjallë, kurrë s'kom kallzu asnjëherë. Në gjashtëdhjetë e shtatën, daja jem, vëllai i nënës teme, e ka marrë nënën e vet, nënës, nënës nënës, qysh i thoni ju? Gjyshja. Na i them kana nenja, nene. E ka marrë në Beograd, në banesë atje. Ai ka shkuar në punë, ky ja ka lëshuar janë kanë përpara do radije të drrasës si sënduk. Qekaq të mëdhaja. Radio, me si farë të mëdhaja, me do farë kocka si të sheqerit, qashtu janë kanë, të mëdhaja. Këta të rinjtë s'i kanë parë, ne i kena zonë ato, si sënduk i madhë. Edhe aty ka pas një melodi, pim, pim, pim, pim. Ajo nënja jeme ku me çu ato, ato s'po di çka me bë, edhe s'ka pa kurrë, se prej ku prej ku ka ardhur ajo, ku e ka çuar daja nënën e vet, ajo s'e ka nie, s'e ka pa kurrë qat send. Ajo kanë e lindun me një mijë e tetëqind e nënzeten, para njëqind e dhjetë vjete. Njëzet vjet mas saj nëna jeme e lindun, tetëmbëdheten sene. Edhe kur e ka pa atë se ki shka ky send, ai daja e ka lëshue dhe ka shkue. E, ajo ka një nane, ne një në qeter dhamë gjyshe. Kur e ka pa një send po bon qështu, edhe të tu dreqi ka një këtu. Se kurrë s'e ka pa. Pse asë ka në qështu në kur i pa në televizor atë seftja? Unë, unë e 15 vjeçar jem kanë 73-ën, kur e kom pa televizorin, Për herë të parë crtani film Film vizatimor E subhaneke ja Rabb Edhe shka bon nona jeme Ja ka qitë një qebe përmi Ja nalë zoni atij sendi Ja kjo veç dreqi mrena Se kurrë s'ka pa, kurrë s'ka ni Edhe përpara Kur e ka pa që kej pjallonja ka plas ai hala po folën, shka më ke lënë dreqin në shtëpi e më ke lënë mua me ta bashkë. Kështu që si për... E tash pse thash unë qet fjalë? Vallahi, po në televizor ti a po sheh çfarë faqezillëk. Po në internet, Në internet tash i keni krejt kanalet me Kur'an, me derse, derse, derse, krejt kolegët e mi kanë derse, nasihate, veç me ditë me i lyp, unë ato s'pe di me i lyp, veç qësh me ditë me hi nëpër to çka s'kish, e Kur'an çka të dush, edhe faqezillëke po, amo ti kqyre udhën tënde, udhën e Allahut. Sa po lshkoj, sa po ja lshojsh ni kongë te shpija, po hypi te njoni ni ditë me nifar makinë të madhe, nifar si xhipi. Ai insan që e ngon këngën edhe dashurohet në të, është kufr. Kufër prej gjynaheve të mëdha, mos harroni. Ai telasha është. Pse një CD të Kuranit s'e ki ti aty? Një nasihat dini. Po veç ti po kënaqesh më e mira nëpër ferra më e mira nëpër nëpër male më e mira nëpër fusha krejt të mirat ishin kanë në male në fusha në ferra asnjë s'e shkon asnjë nëpër rrugë të Zotit subhanallah subhanallah bonu i hajrit o musliman bonu i hajrit o musliman i ke mush karrocat me me me me shkamos a edukatë evladit s'je n'gjendje m'i dhon hiç Shtatë a tetë qatje po pinë kafe në Ramazan, nja dy a tre qëtu po pinë duhan nëpër karrika, doçha ne në Ramazan e kanë bo bajram, po pinë duhan, po pinë piva, kafe, vallahi tash çka me thanë, hajt fi sebililah, po ju afrohem, Audhubillahi minesh shejtanir rraxhim, Bismillah. Jan në Ramazan pak e të shifemi e të njoftohemi e i shohim derdet e juja se derde ka plot e na alhamdulillah ka dasht Allahu na ka mësu prej ilmit Kur'anit ilmit dinit islam a kini probleme të përçarjes a kini probleme të sihirit a kini probleme të fallit a kini probleme të mësynshit A duhet dikuj mi bo rukje, a duhet dikuj me e mësue qysh me ec në rrugë të Zotit, a duhet dikont me e këshillue për Allahun xhelle xhelalu pi ju foli qtu anë. Mandej ti a ke bo qëto? A zguxoj me ju fol? Ja ja ja. Duhesh mu kon me sabër në Ramazan. A ke ble ni kile hurma mi shkue dikuj para iftarit të kom ardh por iftarja di shpinë ku e ki po shko te ai. mbi shtatëdhjetë herë. Sicilën herë që i ka shku Ebu Xhehilit te dera kur e ka çel derën, Ti Muhammed po, llap ftyrës kapixhikin. Tyja ta kam shel deri tash dikush qashtu ftyrës kapixhikin? S'ta kam shel, ama edhe hiç s'ike shku kërkuj. Pi shoh do pleq aty ku jam unë pi shoh. More ju kur po shkoni te shpija, plakës a pi thush selam aleikum oj plak. Jo valla, po keshin. Ha ha ha ha. Po pse po keshin? Pa po i thot grues selam po thot bravo. Ç'është po thot? Ai po thot grues selam. Ti mos u bën qështu bre, po Resulullahi sallallahu alaihi wasallam ju ka dhënë selam 13 grave ti një grues s'mun ja jep selam. Musliman bre. Vallahi po, o musliman, po evladve a u jep selam jo. Edhe evladi me hi te baba te nona, si me hi në ahër te lopët. As selam, as kelam, qysh. Fa idha dekhaltum bujuten, kurani po thot. Le të hije selami yt o kon një sahabi i ka shku Resulullahi te shpija e tij ka cepat tak tak n'der e ka çel derën edhe pe e kqyren pejgamberi ka thon selam alejkum ai hiç ska fol selam alejkum prap spo fol selam alejkum prap spo fol atëher pejgamberi ka ec Nuk o idhnu sikur na sot. Na sot s'ma qeli derën, o kur s'i shkeli n'derë. Na qështu thomë, se na inatin e kemi Kosovë bre vo. Inati shejtanit a. Inati shka i boni shejtanit. Prej xhenetit, raus. Edhe ma kur s'un hi aty. Atëherë i tha, Ja Resulallah, hajde, hajde urdhëro. Tha, Jo se selamin s'ma ke marrë, s'ma ke marrë. Tha, Jo, ta kam marrë selamin të tri herët. Të tri herët ta kam marrë selamin. Tha, po pritsha me ma dhonë edhe një herë, edhe një herë, edhe një herë, selami jot me hi në shpi teme, plot herë, plot herë, plot herë. Se të tri herët ta kam marrë mrenda, alejkum selam, Ja Resulallah po s'kam fol që mos nalesh veç të hinje selami jot në shpi teme Alejhi salatu ve selam O musliman, bone nijet për riza të Zotit një kila hurma Jo ni paqetë cigara Ju gurbetxhitë e vjetër që keni ardh sefte këtu Nga që çojshit selam atje një paqet cigare jan kan austria sefte ju pat pranue në gurbet në gjashtëdhjetë e gjashtë në shtatën e që jan kan do cigare te austrias memfis a po i dini memfis duhanxhit i din ju krejt s'i dini memfis që kaq paqeta e madhe edhe edhe e fort karton E që gjynahi ai ai atje që e merrke paqetën e selamit me cigare jo me të mirë me cigare more me mend e rujke ato e kallxojke që më ka çue djali filanit filani ni selam edhe bon vaki edhe ni shkrepsë ia ka çue ni selam jan kon do shkrepsa krrap krrap austria shkrujke ato me me benzinë jan kon ato shkrepsat e Ia çojke edhe e rujke atë paçetën e cigares me i shpërla fytin ka nja në ditë ose ka nja në dy ditë ka nja se se prej Austrisë ajo mesela a po di ti a po shkojsh dikujt me ia dhon ni selam një kile hurma një kile hurma atje në në në Zvicër shtatë franga një paçetë cigare shtatë franga një paçetë cigare me ble shtatë franga njëzet copa Njëzet copa po i vjen E sa i vjen? Ha, njëzet në shtatdhetë Domethonë Shtat Katërmëdhet rap një cigare A një hur As pesë rapi s'po vjen Pesë rap bëjnë diku Pesë herë Diku dy cent të euros. Një hurmë dy cent. Një hurmë dy cent, shih sa lirë është. Neve na doket shtrejt. A pejgamberi ka thonë, ittekun-nare ve leu bi shikki temra. Ruje vetin, pështo prej xhehnemit, në s'mujsh me ma shumë, me një gjysë hurme. Me dy, me një dy cent, një cent, ti me ia dhonë dikuj hurmë, për riza të Zotit. Si e kem gjendjen, s'e kem kërkuj me thonë, për Ramazan? Edhe nat pemë apo nat bimë han shpe, njeri, shpenza, zogu, ose kafsha, i bohet atij sadakë qashtu deri ditën e Kijametit. Pi thom atje te na, se ka dalë imani pi zemrave, pi thom njonit n'oborr, e ka oborrin e madh dhe rreth rrugës, këqyre qysh, qysh e ka prish një jetim, pi thom o vlla, Ai po mjell pish që si pishet jeshiltë të pori mille qershi mollë dardhë ma mirë se pish jo se ato hypin e hajnë hallki po thotë kuku bre met kokë jo se po thotë hypin e hajnë hallki e shka po mjell po mjell një pish që veç me nejtë sorrat në ta as ato s'kanë shka me hanë se s'kanë pish shka me hanë qafë këtë Ramazani ka ardh me ti fal kreta gjynahet ky mysafir kërkush sum ti fal e asht kto ditet e fundit tash që ka than pejgamberi sallallahu alejhi u selem itqun mine nar me pshtue prej zjermit xhehnemit. Do t'ju tregoj edhe një rast edhe me ato do ta mbylli mbrëmjen e sontit se ju edhe me punë jeni. Alija radhjallahu anhu edhe Fatimja vajza e të Dashmit tonë sallallahu alejhi ve sellem burrë e grua ditë Ramazani ju ka ardhë te shpia kanë pas te shpia tre kulaça edhe një gotë ujë Para iftarit, mani mend, para iftarit, i ka ardhë fukaraja, miskini, jetimi edhe jesiri. Njëni mas tjetrit. Tak, tak, n'derë, o Ali, a ka dishka me hangër për iftar për mue? Fukaraja. Ka thonë Fatime gruës, Urdhno Ali, a ka diçka për fukaranë? Ka thonë, Po, çka ka? Thotë, Tre kulaç kemi edhe një gotë ujë. Jepja një kulaç. A bëjnë gratë e juja kështu? Jo. Po, kallxoni, kallxoni n'ta bajnë. Para iftarit Abdul Wahab Ska tjetër send. Shkoi fukaraja. Erdh mas ti jetimi. E për jetimin çka do të bëhna? Për fukaranë, pejgamberi ka thonë, o Zot, m'jeto fukara, më vdis fukara, më ngjall ditën e kiametit në mesin e fukarave. Lum fukarat që e kanë Resulullahin me to. Edhe ty kom e të kalzu mos ma rani muhabet, se ti kom pa sytë me lotë sonte. E dyta, kur ka ardhë jetimi, po jetimi, çka me i bo? Oj Fatima, a ka buk se jetimi? Jetimin kush e kshyr ditën e kiametit është me Resulullahin në xhenet. Ka thonë unë edhe aj që e kshyr jetimin jemi bashkë në xhenet. Allahi na bëftë bashkë me ta. A ka buk, po është kulaçi qetër, neve na del një kulaç boll edhe një gotë uj boll. Masi shkon, po vjen iftari me çel. Vjen jesiri ni rob luftës rob lufte qi është lshuo pi jesirllëkut o ali cak cak n'derë a ka për mu iftar fatime a ka për iftar thot po kqyre bre çfar grua gruja cila t'i bon qëto gra tona e mshefin ushqimin mishin e hajt qitja kti msafirit do gjiz Edhe ato gjizë të Kosovës, jo, jo, jo frishke, asi frishkeze t'ju jenë. Ajo frishkeze a ju ish kajmak, nuk ish gjizë ajo. Kam bo pite me gjizë, po thëtë gruja atje në Zvicër. Kur pe kshyri çfarë gjizë, ajo kajmak, pa, pa vlak. Ajo nuk ka frishe keze. Ajo nuk ka keze, ajo kezja jonë. Që e ka bo koza jonë. Që s'ka kurfar yndyre. A ka qëtër? Thot po Ali ka. E na, na kemi ujin na mjafton. Secilit që i kanë dhënë, i kanë thënë, as falënderim s'dona prej juve, as pagesë. Pse? Se na i frikë, kemi frikë, ditën e Allahut kur do të dalim para tij. Allahu jau ka zbardhua ftyrat edhe i ka, zbar, i ka, I ka shpetua prej zjarmit xhehnemit Allahi edhe neve na pshtoftë prej zjarmit xhehnemit se ni dit do ftyra do të nxihen mos harroni edhe do ftyra do të zbardhohen Allahi na i zbardhoftë ftyrat kur do të nxihen do ftyra Ti atij i bëjsh sajgija, i bëjsh shumë respekt e nderim. Pa dyshim se po. Pse? Ai ka meritua, çka s'ka dhënë, çka s'ka prunë te mekina. Ti thua, o çfar mysafiri, apet hajde ti. Ta ka hjeshua shpijën. Ama shpien e dynjas ta ka hjeshua Po ky Ramazani çka na ka hjeshu neve Njëher numer nji Në fillim të Ramazanit hoxha ju ka kallxua dhe çdo hoxhë kallxon atë mesele Apo atë këshillë Çilen dyert e xhenetit Mshilen dyert e xhenemit Sa njeri plak është që i ka bon 70 vjet hala nuk o lag për Allah as një abdes në dynja cila gjymtyr cila organ ka me i ndriçu ati ditën e kiametit Mbushe zemrën me iman Merle zavë Ke trakat krejt kong kong kong kong Ai insan që e nin kongën e dashurohet në ta është kufsh Thuhet, thuhet, Ebu Xhehlit i ka shkue te shpia mbi 70 her Secilën her që i ka shkue Ebu Xhehlit te dera kur e ka çel derën ti Muhammed po La ftyrës kapixhikin Ty a ta ka mshel deri qetash dikush qashtu ftyrës kapixhikin S'ta ka mshel, ama edhe ti s'i ke shku kërk. Pytsha do pleq aty ku jam unë i pytsha. More ju kur po shkoni te shpia, plakës a p'i thush selam aleikum, oj plak. Jo, valla, po keshin, ha, ha, ha, ha. Po pse po keshin? Po a ipet grues selam, po dhe të Qështu po dhe, a ipet grues selam.